Baigura mondajain edo baigura ahanomendik antonamenduak eh, amak egi barnatzen ditu. Kambo espeleta haltsu azpagne itxasu jatsu lajesoro luso makea eta zuraide hogeita bost mila biztanle inguru ditu rotara. Gaur egon Isabel Pargad azparneko hauzapez behia eta Jean-Pierre Arriet dute departamentuko agintaldi eramaiten Vincent Bruren tokia hartu zuen bi 2008an parlamentari bilakatu zenean. Ekaina bukareko hauteskunde hauetan, irubiko te izango dira leian, dola sei urte bost zidelarik. Lena erran bezala gaur egungo bikotea orain txeipatu bezala, azparne eta losuko hauzapezek bat egin dute bigarren agintaldi baten eskuratzeko asmoz. Haien ordezkariak izanen dira Christian Devez kanboko hauzapeza eta Lorenz Zamanoz lage sorokoa, Forz 64 izeneko mogimendukoak dira. Hots, Le Republiken, Modem, La Republika Marx, zentro eta eskoineko indahak batuko dira talde hortan. Isabel Park gade entzuten dugu gaur egungo azparneko hauzapesa eta kontseilaria. notre motivation, c'est de poursuivre le travail engagé. Gure motivazioa da segitzea hasi dugun lagintaldi untan, Benzan Brurekin hasi ginuen, Jean-Pierre Arrieti utzi lekua diputatu bilakatu zelarik 2008an. Lanean segitu nahi dugu konzertazio espirituan eta terrenoan, elkarte, erritar eta hauzapesen eskaerak entzunarazteko. Association des mères ou des administrés du canton. Instituzioa pixkat zalantzan emana izan zen, baina bere lekua zuela erakutsi du pandemia testu inguruntan. Lehena izan da eskua sartzen, txertatzeekin, adinekoan etxetan, kolegioetan maska kognitzen eta testen egiten. test COVID, pour aussi euh, fournir des masques dans les collèges et dans contexte économique Ezagutzen dugun testu inguru ekonomikoan, departamentuak bere lekua du. haza plaz, au milieu des autres. Eskuina eta ezkerraren arteko bataila izango da kantonamendu untakoa. Bigarren bikotea ezkerra bertzalea izanen baita. Ea txebaian izenean, txomin irriart urruti, historia eta geografiako erakaslea sehaskan, eta magali lartig. Ea txebaian sedea badakigu departamentuaren desagertzea da. Hautezkunde hauetara orkestea beraz logik logikoa galdegin diogu txomine iriart urrutiri. Logika badu, zeren eh, departamentuan eh, izan behar gira eh, gure mugimendua eta gure hautesleak ordezkatzeko eta um, mm, departamentua nahi ginuke desagertzea, baina mentuz ez da desagertua, badugu deia amak bat urte erten dela desagertu behar dela, beraz uh, goitatzen badugu desagertzea mugitzeko, eh, luzaz goitatuko dugu. Zer da zuen proposu amenak uh, eh, emengo kantonamenduaren zat? Gure kantonamenduak behar du dinamismo gehiago, bereziki dinamismo ekonomikoan, baita kulturalan eta eta izkuntzan ere bai. Bai honaren uh, inguruan gira, eta beraz eh, bai honaren erakagarritasunaren eh, pean gira, eta beraz badugun eh, ikusten dugun fenomenoa da gerozta gehiago jende egiten dela instalatzerat, baina ez duela lan egiten gure ere muan, eta ez duela egiten bere bizi soziala gure ere muan. Mm. Eta horrek penatzen gaitu eta hori negin uke aldatu. Eta irugaren eta azken bikotea eskuin muturreko hautagaiak, Moati Gerrard eta Mulean Marlen izango dira azken eh, bi bikote hauek lehen aldiko aurkeztuko dira departamentuko boz hauetara. Bigarren eh, itzulira eltzeko bikoteek bozen euneko amabi kakots bost lortu beharko dute gutienez.